və bu batil fikirlərin ortaya çıxmasında səbəb olan bəzi şəxslər barəsində məlumat verdim. Və bu dəstdən etibarən Səqələyn hədisi ilə əlaqəli yarımçıq qaldığımız yerdən davam edəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisi ilə bizə iki əmanət Quran və əhl-i beyti qoyub getdiyini bəyan etmişdi. Və bu böyük əmanət, yəni Quran barəsində keçən dərslərimizdə məlumat vermişdim. Bugünkü dərsdən etibarən ikinci əmanət barəsində, yəni əhl-i beyt mövzusunu danışacağam. Və birincisi, bilmək lazımdır ki, əhl-i sünnə vəl-cəmaq öz dinini, etiqadını Quran və sünnətdən, Peyğəmbərin əshabından və Allah Rasulunun əhl-i beytindən almışdı. Və əhl-i sünnətə görə əhl-i beyti sevmək və onların fəzilətlərini dilə gətirmək imandandır. Belə ki, əhl-i sünnətin demək olar bütün hədis kitablarında əhl-i beytin fəzilətlərinə dair xüsusi bölümlər var. Hətta İmam Nəsai, əhl-i sünnətin böyük hədisçisi İmam Nəsai, məhz Əlinin radiyallahu anhunun fəzilətlərinə dair Əl-Xasais adlı bir əsər qələmə almışdı. Bu, Hicri 215-ci ilində dünyaya gəlmiş bir əhl-i sünnət alimidir, İmam Nəsai. Kim Hicri 3-cü əsrdə İmam Nəsainin bu kitabı kimi bir kitab yazan şiə müəllifini göstərə bilər. Amma bu yerdə belə bir sual ortaya çıxa bilər. Bəs nə üçün əhl-i sünnət Əbu Hanifənin, Şafinin, Malikin, Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbinə, yəni fikirlərinə, fətvalarına tabi olduğu kimi Cəfərə və onun atasına Muhammed Baqirə tabi olunurlar. Belə bir sual ortaya çıxa bilər. Bu sualın cavabı belədir. Bu sualın cavabında mən deyirəm. Deyirəm ki, şübhəsiz ki, İmam Zeynul Abidin, İmam Hasanul Basri, İmam Abdurrahman Avzayi, İmam Muhammed Bakir, Sufyan Thavri, Sufyan ibn Uyeyna, Abdullah ibn Mübarek, Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin, İmam Malik, İmam Əhməd, Cəfər Sadiq və qeyrləri, əhl-i sünnətin imamları, hədis raviləri və hidayət rəhbərləridir. Ancaq burada başqa bir məsələ var, mühüm bir məsələ. İmam Əhmədin, Əbu Hanifənin, Şafinin və İmam Malikin əshabı, dostları, tələbələri öz ustadlarının, öz müəllimlərinin, şeyxlərinin fiqhini fətvalarını qələmə aldıqları halda Savrinin, Avzainin, Caferin, Muhammed Baqirin, Hasanın Basrinin və qeyrilərinin tələbələri öz müəllimlərinin fikrini qələmə almamışdır. Bu səbəbdən də onların fikri tam olaraq bizə çatmamışdı. Onların fətvalarının bir qismi yalnız və yalnız ravilər vasitəsilə bizə çatmışdı. Məsələn, Həsənul Basrinin fikhinin, yəni fətvalarının 80 faizi, Suvyanın Savrinin fikhinin 60 faizi, İbn Mübarəkin fikhinin 10 faizi, Cəfər Sadiqin fikhinin 40 faizi əhl-i sünnətin kitablarında mövcuddur. Şübhəsiz ki, qeyd elədiyim bu rəqəmlər, yəni bu faiz, yəni nisbidir. Amma Əbu Hənifənin bir neçə risaləsi Bu günəcən bizə gəlib çatmışdı. Fikul Akbar, Al-Musnad, Al-Vasiyyə bu əsərlərdən bəziləridir. Həmçinin Abu Hanifənin tələbələri olan Abu Yusuf, Muhammed ibn Hasan Əş-Şeybani, İmam Zufər Abu Hanifənin fikrini qələmə almışdı. Və İmam Malikin Əl-Muvatta əsəri mövcuddur. İmam Şafi Əl-Musnad, Əl-Risalə, Əl-Um əsərlərini qələmə almışdı. İmam Əhməd içərisində 30 mindən artıq hədis olan Əl-Müsnədin sahibidir. Və bu kitabdan əlavə Usul-i Sünnə, Fədail-i Sahabə, Kitab-ı Zuhd və digər əsərlərin müəllifidir. Hansı ki, bu imamların yazdığı kitablar bugünəcən bizə gəlib çatmışdı. İndi mən bütün bu dediklərimdən sonra məni dinləyən bütün şiyələrə belə bir sual ünvanlayıram. Ey şiyələr, ey əhl-beyti tabi olmaq vacibdir deyən şiyələr, ey bu fikri öz məzhəblərində şuar edən şiyələr, sizin bugün əlinizdə məhz İmam Zeynul Abidinin, məhz İmam Muhammed Baqirin və ya İmam Cafer Sadiqin özlərinin öz əlləri ilə qələmə aldıqları bir fiqi və ya hədis kitabı varmı? Onların öz tələbələri tərəfindən onların fətvalarına, fikrinə dair qələmə aldıqları bir dənə də olsa kitabı bizə göstərə bilərsinizmi? Şübhəsiz ki, siz belə bir kitabı ortaya çıxarmaqdan acizsiniz. O zaman nə üçün özünüzü İmam Cəfərə nisbət edərək Cafərə adlandırırsınız. Axı siz onu yox, Cafərə adı altında Xomeynini, Lənkaranini, Xoyini, Sistanini təqlid edirsiniz. Bunların İmam Cafəri ilə və onun fikhi ilə nə əlaqəsi var? Bəli, əhl-i sünnət öz kitablarında əhl-i beytdən nəql olunmuş hədisləri və fətvaları qəbul edir elə əhl-i beytin rəisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunmuş 10 minlərlə səhih hədis əhl-i sünnətin hədis kitablarında mövcuddur. Ancaq şiyələrin ən mötəbər hədis kitablarında Peyğəmbərdən nəql olunmuş hədislərin sayı cəmi 644 dənədir. Hələ mən bu hədislərin səhih olub olmadığını demirəm. Əhl-i sünnət alimləri əhl-i beytdən olan möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin anası Ayşədən 2210 hədis, Əhl-i Beytdən olan İbn Abbasdan 1160 hədis və Əhl-i Beytdən olan Əli ibn Abu Talib radiyallahu anhudan təkrarları ilə birlikdə 1583 hədis rəvayət etmişdi. Ancaq şiyələrin Dörd əsas və mötəbər hədis kitabında əlidən nəql olunmuş hədislərin sayı cəmi 690 dənədir. Cəmi 690 dənə. Yəni, əhl-sünnətin hədis kitablarında Əli radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərin sayı Şiyənin məşhur 4 hədis kitabında Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayından artıqdır. Və bu yerdə Şiə məzhəbinin ən əsas 8 kitabının adını qeyd eləmək istəyirəm ki, hətta dinləyici üçün mənim nə demək istədiyim daha yaxşı anlaşılsın. Və bilmək lazımdır ki, Şiə məzhəbinin ən güclü 8 kitabı var. Və bu kitablardan 4-ü qədim, 4-ü isə daha sonra yazılmış kitablardır. 4 qədim kitab Birincisi Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni tərəfindən yazılmış Kitab-ül Kəfidir. Və bu kitabda 16 mindən artıq hədis var. Dəqiq rəqəm 16099 hədisdir. Və bu kitabda 3 hissədən ibarətdir. E, Furu-u Kafi, Usul-u Kafi, bir də Ar-Rovda. İkinci kitab isə Məhəmməd İbni Babavey Əl-Qummi və bu Şiyə məzhəbində Şeyx Saduq ləqəbi ilə tanınmış alimdir. İkinci onun kitabıdır Mən lə yaxduruhul fəqih kitabı. Və bu kitab 176 bölümdən ibarətdir və bu kitabda 9000-dən artıq hədis var. Dəqiq rəqəm 9044 hədis. Üçüncü kitab Muhammed İbn Həsən Ət-Tusinin kitabıdır. Təhsibul Əhkam. Dördüncü kitab yenə də Muhammed İbn Həsən Ət-Tusinin Əl-İstibsar kitabıdır. Bu şiənin ən möhtəbər, ən möhtəbər dörd qədim kitabıdır. Və daha sonra yazılmış dörd möhtəbər kitabı isə Feyz Əl-Kaşaninin Əl-Vafi kitabı, Molla Bağır Məclisinin Biharul Anvar kitabı Hurrul Amilinin Vesailü Şia kitabı və Nuri Ət-Tabarsinin Mustadrakul Vesail kitabı. Və bu 8 kitab Şia məzhəbinin ən mötəbər, ən mötəbər e, 8 hədis kitabı sayılır. Və Şia məzhəbinin bütün etiqadı və fikri Bu 8 kitabın üzərində durur. Bu qısa məlumatdan sonra onu demək istəyirəm ki, Əhlüsünnətin kitablarında, Əhlüsünnətin kitablarında bəzi sahabelərdən az, bəzi sahabelərdən çox, bəzi imamlardan az, bəzilərindən çox hədis rəvayət olunmasının bir çox səbəbləri var. Və bu səbəbləri izah eləmək buran yer deyil. Ancaq bəzi misallar qeyd etmək istəyirəm ki, haqqı axtaran onu tapsın. Məsələ, indi mən sizə əhl-i sünnət kitablarında məhz Əbu Bakırdan və Osman radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərlə yanaşı İmam Zeynul Abidin, Muhammed Baqir və Cafər-ı Sadiqdən nəql olunmuş hədislərin sayını sizə təqdim edirəm. Məsələn, Sahihul Buxaridə Sahihul Buxaridə Zeynul Abidindən İmam Zeynul Abidindən 25 dənə hədis nəql olub. Hansı ki, Osman radiyallahu anhudan da 25 dənə hədis nəql olub. Sahihul Muslimdə Zeynul Abidindən 15 dənə hədis, Muhammed Baqirdən 19 hədis, Cəfər Sadiqdən 17 hədis. Abu Bakırdan isə yalnız və yalnız 9 hədis nəql olub. Və ya Sunan-ı Tirmizidə Muhammed Baqirdən 23 hədis, Cəfər Sadiqdən 20 hədis, Abu Bakırdan 22, Osmandan isə 19 hədis rəvat edilmişdir. Sünən Nəsaidə Muhammed Baqirdən 56 hədis. Fikir verin. Muhammed Baqirdən 56 hədis. Cəfər Sadiqdən 44 hədis. Abu Bakırdan isə cəmi 22 hədis. Osmandan isə cəmi 27 hədis rivayət edilmişdi. Və ya Sünən-i Abu Davudda Zeynul Abidindən 11 hədis. Muhammed Baqirdən 17 hədis. Cəfər Sadiqdən 11 hədis. Abu Bakırdan da 11 hədis nəql olunmuşdur. Sünən İbn Macədə isə Muhammed Baqirdən 24 hədis, Cəfər Sadiqdən 19 hədis, Abu Bakırdan 16 hədis, Osmandan isə 23 hədis rəvat edilmişdi. Allah subhanahu taala bunların hamısından razı olsun. İndi fikir verin. Əhl-i sünnətin ən mötəbər hədis kitablarında, yəni Buxari, Muslim, Tirmizi, Nəsai, Abu Davud və İbn Macənin hədis kitablarında Əbu Bəkrdən rəvayət olunan hədislərin sayı cəmi 210-dur. Ümumən, təkrarları ilə birlikdə. Muhammed Baqirdən isə rəvayət olunmuş hədislərin sayı bundan artıqdır. Yəni 229 hədis. Məgər Əbu Bəkrdən az hədis rəvayət olunması əhl-i sünnətin ona qarşı hörmətsizliyini göstərir? Əlbəttə ki, xeyr. Və beləcə də digərlərindən. Digərlərindən az hədis rəvayət olunması onlara qarşı hörmətsizliyin əlaməti deyil. Əksinə, əhlüsünnət hər kəsin haqqını vermiş, təfrid və ifratdan uzaq durmuşdur. İndi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən Əlidən, Fatimədən, Həsən və Hüseyn radiyallahu anhumdan nəql olunmuş hədislərin sayını həm əhl-i sünnətin, həm də şiyənin ən mötəbər hədis kitablarından sizə təqdim edirəm. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-i sünnətin ən mötəbər hədis kitablarında nəqil olunmuş 10 minlərlə səhih hədisin demək olar ki, 90%-dən artığı məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərdir. Qalan hədislər isə sahabələrin sözləri və əməlləri ilə əlaqəli xəbərlərdən ibarətdir. Şiə məzhəbinin ən mötəbər 4 hədis kitabında olan hədislərin sayı 44244 dənədir. Bu hədislərin yalnız və yalnız 644 dənəsi Peyğəmbərdən nəql olunmuşdur. Hələ mən bu hədislərin səhi olub olmadığını demirəm. Bu dörd kitabın içərisində şiyələrin ən dəyərli kitabı olan Kitabul Kafidə isə bayaq qeyd elədiyim kimi 16 mindən artıq hədis var. Bu hədislərdən isə yalnız və yalnız 92-si Peyğəmbərdən nəql olunmuşdur və şiə alimlərinin öz ehtirafları ilə bu 92 hədisin hamısının sənədində də zəiflik var. Çox təəccüblüdür, elə deyilmi? Yəni, şiələrin Peyğəmbərə qədər gedib çıxan səhih bir dənə də olsa hədisləri yoxdur. İkincisi, Əli radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-i sünnətin kitablarında Əlidən təkrarları ilə birlikdə 1583 hədis nəql olunmuşdur. Bunlardan 804-ü elə İmam Əhmədin musnədində mövcuddur. Şiyə kitablarında isə Əlidən nəql olunan hədislərin sayı cəmi 690 dənədir. Bu rəqəmlər arasında fərqə fikir ver. Yəni elə təkcə İmam Əhmədin musnədində Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayı Şiənin ən mötəbər 4 hədis kitabında Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayından artıqdır. Onda ey şiələr, harada qaldı? Mən elmin şəhəri və Əli də onun qapısıdır hədisi. Üçüncüsü, Fatimədən nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-i sünnətin mötəbər kitablarında Fatimə anamızdan 11 hədis nəql olunmuşdu. 11 dənə hədis. Şiyələrin 4 mötəbər hədis kitabında isə anamız Fatimədən bir dənə də olsa hədis nəql olunmuyub. Bir dənə də olsa hədis nəql olunmuyub. Şiyənin 4 mötəbər hədis kitabında. Ancaq əhlüsünnə kitablarında 11 dənə hədis Fatimədən nəql olub. Və ya İmam Həsəndən nəql olunmuş hədislərin sayına fikir verək. Əhl-Sünnətin kitablarında İmam Həsəndən 35 dənə hədis, Şiyə kitablarında isə cəmi 21 dənə hədis nəql olunmuşdur. Və ya İmam Hüseyndən nəql olan hədislərin sayına baxaq. Əhl-Sünnətin kitablarında İmam Hüseyn radiyallahu anhudan 43 dənə hədis nəql olunmuşdur. Şiyələr isə onun barəsində bu qədər həddi aşmalarına baxmayaraq, ondan, yəni İmam Hüseyindən, cəmi 7 dənə hədis rəvat ediblər. Mən hələ bu hədislərin səhi olub-olmadığını demirəm. Fəqət hədislərin rəqəmlərini qeyd edirəm. İnsaf sahibi bu rəqəmlər və bu hədislərin sayı arasında olan fərqə fikir versin. Bütün bunlardan sonra Kim deyə bilər ki, əhlüsünnət öz elmini əhl-i beytdən almayıb? Səqələyin hədisini əhlüsünnətə qarşı dəlil kimi irəli sürmək istəyən, bütün bunları heç olmasa ömründə bir dəfə də olsa araşdırıbmı? Biz əhlüsünnət İslamın rukunlarından biri olan həcci əhl-i beytin vasitəsilə öyrənmişik. Belə ki, İmam Muslim özünün Əs-Səhih əsərində İmam Cəfərdən, o da atası Muhammedul Baqirdən, o da sahabə Cabir İbn Abdullahdan, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin necə həcc etdiyini müfəssəl bir şəkildə nəql etmişdi. Əhl-i sünnətin bütün alimləri bu səhiyyə hədisə etimad etmiş və bu hədislə əməl etmişlər. Və əhl-i sünnətə mənsub cəmahat hər il bu hədisin əsasında həccini yerinə yetirirlər. Hansı ki, bu hədis İmam Muslim tərəfindən Cafar Sadiq və Muhammed Baqirin vasitəsilə Peyğəmbərdən nəql olunan bir hədisdir və bu hədis əhl-sünnət kitablarında həccin qaydalarını ən müfəssəl şəkildə izah edən bir hədisdir. Hətta Şeyx Albani məhz bu hədisin şərhi ilə əlaqəli xüsusi bir əsər də qələmə almışdı. Məgər bu əhl-i beytə tabiçilik deyilmi? Əhl-i sünnət həccin qaydasını İmam Muslimin səyə əsərində rəvayət etdiyi Muhammed Baqir və Cafər Sadiqin vasitəsi ilə öyrənmişdi. Tirmizinin Cabir radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi Səqələyin hədisinin də sənədi Cafər Sadiq və Muhammed Baqirdən gəlir. Yəni, əhl-i sünnət kitabında olan, məsələn, Tirmizinin, Sünənində Cabir İbn Abdullah tərəfindən nəqil olunmuş Səqələyin hədisi də Abdurrahman Əl-Kufinin Zeyd İbn Həsəndən, onun İmam Cafərdən, onun Muhammed Baqirdən, onun da Cabir İbn Abdullahdan rəvayət elədiyi hədisdir. Və ya əhl-i sünnət namazda əlləri bağlamağı da Peyğəmbərin əshabından və əhl-i beytindən öyrənmişdi. Bu barədə əhl-i beytdən, Ayşədən, İbn Abbasdan və Əlidən kifayət qədər hədislər nəql olunmuşdu. Məsələn, bu hədislərdən birini Beyhəqi, Sünanul Kubrasında Həsən sənədlə, yaxşı bir sənədlə rəvayət etmişdi 2100 64-cü hədisdir. Deməli, Qazvan İbn Kərir öz atasından nəql edir ki, Əli radiyallahu anhu namaza qalxdığı zaman təkbir gətirər, sağ əlini sol əlinin biləyinin üstünə qoyar və rükuyə gedənə qədər əllərini bir-birindən aralamaz və aşağı salmazdı. Əhlüsünə vəl cəma əlləri bağlamağı belə əhlibeytdən götürmüşdü. Və ya əhlüsünnət dəstəmazlı ayaqların necə yuyulacağını da Peyğəmbərin əshabı və əhlibeyti vasitəsilə öyrənmişdi. Necə ki, Daraqutni Əs-Sünən adlı əsərində Peyğəmbərin dəstəmazının vəsfi bölümündə əlinin necə dəstəmaz aldığını nəql edir. Belə ki, əli dəstəmaz aldığı vaxt ayaqlarını üç dəfə yumuş və mən Peyğəmbərin bu cür dəstəmaz aldığını gördüm demişdi. Həmçinin bu hədisi Abu Davud sünənində rəvayət etmişdi. 116-cı hədis, Nəsai 70-ci hədis, Tirmizi 48 nömrəli hədisdə, İbn Hibbən də 1056-cı hədisdə Əli radiyallahu anhu tərəfindən ayaqların yuyulmasını nəql etmişdi. Və bu yerdə onu da qeyd edeyim ki, dəstəmazda ayaqların yuyulmasına dair Əli radiyallahu anhu tərəfindən nəql olunan hədislər Şiyə məzhəbinin öz kitablarında da var. Məsələn, Əli radiyallahu anhu Məhəmməd ibni Əbu Bəkrə və Misir əhlinə dəstəmazın necə alınacağını bəyan edərək deyir. Deyir ki, başınıza məhz çəkin, sonra sağ və sol ayaqlarınızı üç dəfə yuyun. Çünki mən Peyğəmbəri bu cür dəstəmaz alarkən gördüm. Bu hədis Şiyənin məşhur kitabı olan Mustadrakul Vəsaildə birinci cild 44-cü səhifədə nəql olunmuşdur. Həmçinin Əli deyir ki, dəstəmaz almaq üçün oturmuşdum. Elə bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldi və mənə gözəl bir şəkildə dəstəmaz almağın qaydasını öyrətdi mən ayağımı yudğum vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi, ey Əli, barmaqlarının arasını da yaxşı yu ki, sənə, yəni ayağına cəhənnəm odu toxunmasın. Bu hədis şiənin ən məhşur hədis kitablarından biri olan Əl-İstibsarda birinci cild 65-66-cı səhifələrdə, Təhsibul Əhkam birinci cild 93-cü səhifədə, həmçinin Vasailu Şia'da 1-ci cild 296 və 297-ci səhifələrdə nəql olunmuşdu. Həmçinin İmam Cafər, İmam Cafər radiyallahu anhu da dəstəmazı öyrədərkən deyir, deyir ki, əgər başa məhz çəkməmiş ayaqları yusan, gərək qayıdıb başa məhz çəkəsən, sonra ayaqları yuyasan. Bu hədisi də İmam Cafərdən Kuleyni, Furu'un Kafidə 3-cü cild 35-ci səhifədə, həmçinin Təhsibul Əhkamda 1-ci cild 99-cu səhifədə, həmçinin Əl-İstibsar kitabında 1-ci cild 74-cü səhifədə, həmçinin Vəsailu Şiada 1-ci cild 318-ci səhifələrdə nəql olunmuşdur. Yəni, ayaqların yuyulmasına dair əhl-beytdən nəql olan hədislər həm əhl-i sünnətin kitablarında, həm də şiyənin hədis kitablarında kifayət qədər mövcuddur. Həmçinin əhlüsünnə mutanin, yəni siğənin haram olduğunu da əhl-i beytdən öyrənmişdi. Belə ki, Beyhəqi Sünanul Kubrasında 7-ci cild 207-ci səhifədə nəql edir. Bir şəxs gəlir İmam Cafərə siğa barəsində sual verir. İmam Cafər isə deyir, Vallahi bu zinadır. Zinadan başqa heç nə deyir. Həmçinin Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu da Peyğəmbərin Xeybər günündə siğəni haram etdiyini bəyan etmişdi. Bu hədisi də İmam Buxari və İmam Muslim nəqilləmişdi. İmam Buxari 5115-ci hədisdə, Muslim isə 1407-ci nömrəli hədisdə nəql etmişdir. Və onu da qeyd edeyim ki, siğənin haramlığına dair Əhl-Sünnət kitabında Əhl-Beytin adından nəql olunmuş bu səhih hədislər Şiə məzhəbinin e, kitablarında da nəql edilmişdir. Məsələn, Zeydi şiyələrinin məşhur bir kitabı var. Ar-Rovdun Nəzir Şərhu Məcmu'ul Fikhil Kəbir Zeydi şiyələrinin böyük fiqh kitabıdır. Həmin kitabda 4-cü cilddə 23-cü səhifədə bu hədis nəql olunmuşdur. Həmçinin İsmaili şiyələrinin kitablarında məsələn Daimul İslam 2-ci cild 228-ci səhifədə bu hədis nəql olunmuşdur. Həmçinin Cəfəri şiyələrinin kitablarında da siğənin haramlığına dair Əli radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədis rəvayət olunmuşdur. Məsələn, Ət-Təhsib kitabına baxa bilərsiniz. İkinci cildə 186-cı səhifəyə. Həmçinin Əl-İstibsar 3-cü cild 142-ci səhifəyə. Həmçinin Vəsailu Şia kitabına 14-cü cild 400 41-ci səhifəyə. Və bir dəfə mən özüm əlinin siğənin haramlığına dair söylədiyi bu sözlərini Qum şəhərində təhsil almış bir şiənin qabağına qoyanda onun mənə verdiyi cavab belə oldu. O mənə dedi ki, bəli, bu sözü Əli deyib. Yəni özü təsdiqlədi ki, bəli, bu hədislər bizim kitablarımızda var və siğənin haramlığına dair bu sözü Əli deyib. Çünki bu rəvayətlər bizim bütün kitablarımızda mövcuddur. Ancaq Əli bütün bunları yalandan, yəni təqiy əsasında söyləyib. Mənim isə ona cavabım qısa və konkret oldu. Dedim ki, vallahi, əgər dünyanın bütün kişiləri bir tərəfdə durardı, haqq isə Başqa bir tərəfdə, əli yenə də haqqın yanında olar və yalnız haqqı deyərdi. Mən o əlini qəbul etmərəm ki, o haqqı gizlədib. Nədənsə və kimlərdənsə ehtiyat edərək və ya qorxaraq. Həmçinin əhl-sünnət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabını sevməyi, onlara hörmət etməyi onları daima xeyirlə yad etməyi də əhl-i beytdən öyrənib. Məsələn, Buxari 3651-ci nömrəli hədisdə, Abu Davudda 4629 nömrəli hədisdə Muhammed İbn Əli Əl-Hənəfiyyə tərəfindən belə bir hədis nəql edir. Muhammed İbn Əli, Əli radiyallahu anhunun övladlarındandır. Fatimədən başqa olan zövcəsindən dünyaya gəlmiş övladıdır. Muhammed ibn Əli Əl-Hənafiyyə deyir ki, atam Əlidən soruşdum. Peyğəmbərdən sonra insanların ən xeyirlisi kimdir? Atam dedi ki, Əbu Bakır. Mən sonra kimdir? Dedi ki, Ömər. Mən üçüncüsü də Osmandır deyəcəyindən qorxduğum üçün, ey ata, sonra da ən xeyirlisi sənsən, deyə soruşdum. O isə mənə belə cavab verdi. Mən sadəcə müsəlmanlardan birisiyəm. Həmçinin Buxari 3677-ci nömrəli hədisdə, Muslimdə 2389 nömrəli hədisdə İbn Abbasın belə dediyini nəql ediblər. İbn Abbas deyir ki, Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu vəfat etdiyi vaxt insanlar onun ətrafına yığışdılar və başladılar onu xeyirlə yad edib ona dua etməyə. Mən də insanların arasında idim. Hiss etdim ki, bir kəs əllərini arxadan çiyinlərimin üstünə qoydu. Arxaya dönərkən onun əli olduğunu gördüm. İbn Abbas deyir ki, əli Ömər üçün Allahdan rəhmət dilədi və dedi ki, artıq səndən sonra sənin kimi salih əməl işləyib Allaha qovuşacağımı istədiyim başqa bir şəxs qalmadı. Allaha and olsun, mən bilirdim ki, Allah daima səni iki dostunla, Peyğəmbər və Əbu Bakr ilə bir yerdə bərqərar edəcək. Çünki mən Peyğəmbərin daima belə dediyini eşidirdim. Mən Əbu Bakır və Ömər gəldik. Mən Əbu Bakır və Ömər girdik. Mən Əbu Bakır və Ömər çıxdıq. Və Əli deyir ki, mən elə Ömərin sağlığında bilirdim ki, Allah subhanətə ala bu iki dostu ondan ayırmayacaq. Və həqiqətən də Əlinin Ömər barədə olan zənni haqq çıxdı. Allah subhanətə ala Əlinin Ömər barəsində olan zənnini həqiqətə çevirdi. Yəni sağlığında iki dostu ilə birlikdə olan Ömər vəfat etdikdən sonra da onlarla birlikdə oldu. Üçünün də qəbri bir yerdədir. Əli İbn Hüseyn Əli İbn Hüseyn yəni Zeynul Abidindən bir gün gəlib soruşurlar ki, Əbu Bakır və Ömərin Peyğəmbərə yaxınlığı necədir? İmam Zeynul Abidin isə Əli ilə Peyğəmbərin qəbrinə işarə edərək deyir, onların Peyğəmbərə olan yaxınlığı indiki kimi idi. Yəni, indi necə qəbirləri Peyğəmbərin qəbrinə yaxındsa, sağlıqlarında da onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu cür yaxın idilər. Bunu Zəhəbi Siyaru Aləmin Nübələdə 4-cü cilddə 394-cü səhifədə nəql etmişdi. Yəni əhlüsünnət qeyd etdiyim bu məsələləri, hansı ki bu məsələləri çox qeyd eləmək olar. Bütün bunları Allah Rəsulunun əshabından və Allah Rəsulunun əhl-i beytindən öyrənmişdi. Əhl-sünnət öz övladlarına Əbu Bakır, Ömər, Ayşə kimi adları qoymağı da Əhl-i Beytdən öyrənib. Məsələn, Əli radiyallahu anhu öz övladlarından bəzilərinin adlarını Abu Bakır, Ömər və Osman qoyub. Və qeyd edeyim ki, bunlar İmam Hüseynlə birlikdə Kərbalada şəhid olan şəxslərdəndir. Görəsən nə üçün daima Kərbala şəhidləri üçün mərsiyələr, şeir və qəzəllər oxuyan şiyələr Abu Bakır İbn Əlinin, Ömər İbn Əlinin və Osman İbn Əlinin adlarını çəkmirlər. Nə üçün? Həmçinin İmam Həsən də öz övladlarından birinin adını Abu Bakır qoymuşdu. Birinin adını Ömər və birinin adını da Talha. Və bu Əbu Bakr ibn Həsən İmam Hüseyn ilə öz əmsi Hüseyn ilə birlikdə Kərbalada şəhid olanlardandır. İmam Hüseyn də bir övladının adını Ömər qoymuşdu. Həmçinin Əli ibn Hüseyn, yəni İmam Zeynul Abidin bir qızının adını Ayşə, bir oğlunun da adını Ömər qoyur. Və onun nəsli oğlu Ömərdən də davam etmişdi. Və İmam Zeynul Abidinin bir kunyəsi də Əbu Bakr idi. Musa ibn Cəfər iki övladına Əbu Bakr və Ömər, bir qızına da Aşə adını vermişdi. Həmçinin Əli ibn Musa Ər-Rida qızının adını Aşə qoymuşdu. Və onun kunyəsi də Əbu Bakr idi. Və şübhəsiz ki, bu həqiqətləri bugün şeylər gizlədirlər. Nə üçün şiyələr öz övladlarına bu cür adlar qoymurlar? Axı onlara görə hər bir məsələdə əhl-i beytə tabiçilik vacibdir. Məgər insan öz düşmənlərinin adını övladına qoyarmı? İnsan öz düşməninə qızını ərə verərmi? Əlbəttə ki, xeyr. Bəs nə üçün Əli Fatimədən olan qızı Ummu Gülsümü Ömər İbni Xattaba ərə verdi. Və bunu da qeyd edeyim ki, Əlinin, Həsənin, Hüseynin və digər imamların öz övladlarına Abu Bakır, Ömər, Osman, Talha, Ayşə adlarını qoyması bütün tarix kitabları ilə sabitdir. Bunu əhl-i sünnət kitablarda ispat edir, əhl-i şiyənin kitablarda. Məsələn, Tabarinin tarixinə baxa bilərsiniz. Tabari bunu tarixində 3-cü zild 162-ci səhifədə, həmçinin 343-cü səhifədə. İbn Kəsir isə Əl-Bidayə və Nihayə adlı tarixində 8-ci cilddə 189-cu səhifədə qeyd edilib. Və şiə kitablarından isə bunun misal lap çoxdur. Məsələn, Əbul Həsən Ərdəbili KəşfulĞummədə 2-ci cilddə 64, 67 və 68-ci səhifələrdə, həmçinin 90-cı səhifədə, həmçinin 199, 217, 333-cü səhifədə. Həmçinin Kəşful Qummə əsərinin 3-cü cildində 10, 29 və 60-cı səhifələrdə bütün bunları qeyd eləmişdi. Həmçinin Yaqubi öz tarixində 2-ci cildində 213-cü səhifədə qeyd eləmişdi. Həmçinin e, Fusulül Muhimmə adlı kitabda səhifə 283-cü səhifədə bu qeyd olunmuşdu. Həmçinin Tabarsi A'lamul Vara adlı kitabında 203-cü səhifədə, həmçinin Şeyx Mufid Əl-İrşad adlı kitabında 186-cı səhifədə, həmçinin Əbul-Fərac Əsfəhani Məqatilu Talibin kitabında 78-ci səhifədə, 83-cü səhifədə, 119-cu səhifədə, 142-ci səhifədə, 561 və 562-ci səhifələrdə Həmçinin Allamə Məclisi Cilaul Uyum adlı əsərində, məşhur əsəridir, 182-ci səhifədə və 582-ci səhifədə. Həmçinin Biharul Ənvar əsərində 42-ci cild 120-ci səhifədə. Həmçinin tarixçi Məsudi Ət-Tənbih vəl-İşraf adlı əsərində 263-cü səhifədə. Həmçinin məşhur şiyə kitabı var, Anvarun Numaniyyə. Həmin kitabda da birinci cild 371-ci səhifəyə baxa bilərsiniz. Və bu kitabları çox e, sadalamaq olar. Kifayətdir ki, adlarını qeyd elədiyim kitablara müraciət olunsun. Bu haqqı istəyən elə öz kitablarından tapacaq. Ümumiyyətlə, sahabələrin xüsusən də Əbu Bakr və Ömər radiyallahu anhumanın imamlar tərəfindən təriflənməsinə dair kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlillərdən bəzilərini mən növbəti dərslərdə qeyd edəcəm. Ola bilsin ki, növbəti dərslərin birini Nəhcül Bəlağ kitabı ətrafında etdik. O dərsdə məhz Nəhkül Balağ kitabında gələn bəzi rəvayətləri mən qeyd eləyəcəm. Ancaq indi bu rəvayətlərdən bir neçəsini qeyd eləyirəm. Necə ki, Tusi Təlxisu Şafi kitabında 2-ci cilddə 428-ci səhifədə Əli radiyallahu anhunun belə bir xutbəsini qeyd eləyir. Deyir ki, Əli daima öz xütbələrində deyərdi. Allahım, Raşid xəlifələrini islah etdiyin kimi, yəni Əbu Bakır və Öməri, Osmanı islah etdiyin kimi, bizi də islah elə. Ondan soruşurlar ki, Əlidən soruşurlar ki, Raşid xəlifələr kimdir? O isə cavabında deyir, onlar iki sevimli, İslamın şeyxləri, hidayət rəhbərləri, Peyğəmbərdən sonra özlərinə tabi olunan Qureyşin kişiləri Əbu Bakır və Ömərdir. Kim onlara tabi olsa, qorunar. Onların izi ilə gedən doğru yolda olar. Tusi bunu Təlxis-ü Şafidə qeyd elədiyim yerdə rəvat etmişdi. Həmçinin Ərdəbili Kəşfül Qummə kitabında 2-ci cilddə 291-ci səhifədə İmam Zeynul Abidindən nəql edir ki, İmam Zeynul Abidin Həşr surəsi 8-ci, 9-cu, 10-cu ayələri dəlil gətirərək Abu Bakrı, Ömər və Osman radiyallahu anhumanı rafizilərə qarşı müdafiə edir. Həmçinin Kuleyni Rovdatul Kafidə 88-ci səhifədə nəql edir ki, bir qadın gəlib İmam Cafər Sadiqdən Əbu Bakır və Ömər barədə soruşur. İmam isə onları sevməyi, Əbu Bakrı və Öməri dost tutmağı tövsiyə edir, əmr edir. Həmçinin Qummi Uyunu əxbari rida Uyuni Əxbari Rida adlı kitabında 2-ci cild 87-ci səhifədə İmam Əli ibn Musa Ər-Ridadan Peyğəmbərin mənim əshabıma dua edin hədsi barədə belə bir rəvayət nəql edir. O rəvayətdə deyilir ki, bəzi insanlar gəlib Əli ibn Musa Ər-Ridadan Peyğəmbərin bu hədisi barədə soruşurlar. Mənim əshabıma dua edin, bir də əshabın ulduzlar kimidir. Onlardan birinə tabi olan haqqı tapar. Hədisi barədə İmam Əli ibn Musadan soruşanda o cavabında deyir ki, bu hədis səhihdir. Yəni mənim əshabıma dua edin. Bu hədis səhihdir. Həmçinin Muhammed ibn Ali Ər-Rida deyir ki, mən Ömərin fəzilətini inkar etmirəm. Lakin Əbu Bakır Ömərdən də əhsəldir. Bu da Əl-İhticac kitabında ikinci cild 479-cu səhifədə nəql olunmuşdur. Yəni, bütün bunları bir düşün və düşün ki, haqq sənə bəlli olsun. Və bayaq dediyim kimi, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu Fatimədən olan doğma qızını Ummu Gülsüm adında qızını Ömər ibn Xattaba ərə vermişdi. Və bu həm əhl-i sünnət kitablarında, həm də şiə kitablarında təsdiqini tapmış bir məsələdir. Məsələn, Kuleyni Furu'ul Kafidə 2-ci cilddə 115-ci səhifədə, bəzi nüsxələrdə də 311-ci səhifədə nəql edir ki, İmam Cafər Sadiqdən soruşurlar, əri ölmüş qadın öz evində qalmalıdır, yoxsa harada istəsə qala bilər? İmam Cafər də cavab verir ki, əlbəttə, harada istəsə qala bilər. Çünki Əli Ömər öləndən sonra Ümmü Gülsümün talağını alıb onu öz evinə gətirdi. Həmçinin buna bənzər bir rəvayəti də Tusi Təhsibul Əhkəm kitabının qadınların iddəti fəslində gətirir. Və bilmək lazımdır ki, Ömərin Ümmü Gülsümdən övladları da olmuşdu. Məsələn, Təhsibul Əhkam kitabında miras bölümünə 2-ci cild 380-cı səhifəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Və mən özüm qumda təhsil almış bir şiyə ilə məhz bu barədə, yəni Əlinin Ömərə Fatimədən olan qızını verməsi barəsində söhbət etdikdə o mənə dedi: Mən ona dedim ki, əgər sizin iddianıza görə Ömər Fatimənin ölümünə səbəb olubsa, hansı ki, bu yalan üzərində qurulmuş bir əhsanədir, bəs necə oldu ki, Əli sonradan öz qızını Ömərə verdi. Və o mənə dedi ki, Ömər əlini təhdid edib. Yəni güya ki, bütün dünyada qız qutarıb, Ömər gəlib, Əliyə deyib ki, ey Əli, qızını mənə ver, verməsən, üzərvə oğurluq iftirası atacam və əlvi kəstirəcəm. Buna görə də Əli məzuniyyət qarşısında qalaraq qızını Ömərə verib. Bunu mənə, bunun tələbəsi danışıb. Və hətta İmam Cafərin belə dediyini irəli sürdü. Həmin o qum tələbəsi dedi ki, Hətta bizim kitablarda belə bir hədis var İmam Cafərdən ki, İmam Cafər deyib, bu, yəni Ümmü Gülsüm, bizim əlimizdən uğurlanmış namusumuzdur. Subhanallah. Və mən sonra özüm bunu şeyh kitablarında tapdım. Həqiqətən də bu, Furu'ul Kafidə var. İkinci cildə 141-ci səhifədə. Ümmü Gülsümün ərə verilməsi fəslində. Güya ki, İmam Cafər deyir ki, Ümmü Gülsüm bizim əlimizdən uğurlanmış namusumuzdur. Subhanallah. Yəni, əhl-i beyt öz namusuna sahib çıxa bilməyib və mən həmin o şəxsə belə cavab verdim. Dedim ki, vallahi, sənin bu sözün əliyə namussuzluq iftirası atmaqdır. Sözündən elə çıxır ki, əli öz canının öz əlinin qorxusundan namusunu satıb. Həmçinin sənin bu sözün İmam Əliyə qorxaqlıq iftirası da atmaqdır. Necə olur ki, Əli bir qızına sahib çıxa bilmədi? Axı sizə görə Əli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra bu ümmətin sahibi sayılır. Bəs bir qızına sahib çıxa bilməyən bu ümmətə necə sahiblik edə biləcək ki? Bax beləcə şiyələr haqqı bilənlərin yanında gizli olmayan qüsurları daima əhl-i beytə yamaq etmişlər. Həmçinin əhl-i sünnət şirki inkar etməyi və tovhidə sarılmağı da əhl-i beytdən öyrənmişdi. Necə ki, İbn Əbi Şeybə Əl-Müsənnəf əsərində, ikinci cildə, 83-cü səhifədə, həmçinin Əbu Ya'la İkinci cilddə 32-ci səhifədə Əl-Müsnəd kitabında həmçinin Əd-Diyə Əl-Məqdisi Əl-Muxtara adlı kitabında birinci cild 54-cü səhifədə Əli İbni Hüseyindən belə bir hədis nəql edir. Əli İbni Hüseyin, yəni İmam Zeynul Abidin, daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gəlib orada dua edən adamı bu əməlindən çəkindirmiş və ona belə demişdi. Sənə atamdan, yəni İmam Hüseynlə, onun da babam Peyğəmbərdən eşitdiyi bir hədisi danışıram. Peyğəmbər dedi ki, mənim qəbrimi bayram yerinə, evlərinizi də qəbristanlığa çevirməyin. Mənə dua edin, yəni Peyğəmbər üçün salavat gətirin, dua edin rəhmət diləyin Allahdan. Siz harda olursunuzsa olun, duanız mənə çatacaq. Mələklər tərəfindən mənə çatdırılacaq. Həmçinin Əbul Həyyac Əl-Əsədidən belə dediyi nəql olunmuşdur. O deyir ki, Əli radiyallahu anhu öz xilafəti zamanında bir gün mənə dedi. Dedi ki, ey Əbul Həyyac, vaxtı ilə Peyğəmbərin məni vəzifələndirdiyi bir iş ilə indi mən səni vəzifələndirimmi? Mən də dedim ki, bəli. Yəni, hansı ki, vaxtı ilə Peyğəmbər bu işi Əliyə əmr edib. İndi də Əli bunu Əbul Həyyəcə əmr edir. Və Əli deyir ki, get və yıxmadığın bir timsal, yəni şəkil, büyüt və yerlə bir düz etmədiyin hündür qəbir buraxma. Bu hadisi də İmam Muslim 969 nömrəli hədisdə, Abu Davudda 3218-ci hədisdə, Tirmizidə 1049-cu hədisdə, həmçinin İbn Əbi Şeybə Müsənnəfində 6548 nömrəli hədisdə, həmçinin Nəsai, Beyhəqi və İmam Əhməd Müsnədində və sair hədis alimləri öz kitablarında nəql etmişdir. Və əslində bu gətirdiyim iki hədis Şiə məzhəbinin kitablarında var. Birinci qeyd elədiyim İmam Zeynul Abidinin nəql etdiyi hədis və bu hədisə oxşar bir hədis An-Nur Təbərsinin Mustadrakul Vasail kitabında var. Həmin kitabda ikinci cildə 379-cu səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. İndi qeyd elədiyim Əbul Həyyacın rəvat etdiyi hədis isə Kitab-ül Kafidə var. 6-cı cilddə 528-ci səhifədə. Həmçinin Hur'amili bu hədisi Vəsail-i Şiyədə 3-cü cild 211-ci səhifədə Alləmə Məclisi Biharul Anvarda 76-cı cild 286-cı səhifədə nəql etmişdir. Həmçinin Suheyl ibn Əbi Suheyl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrini görəndə ona sarılmış və öz əlini Peyğəmbərin qəbrinə sürtmüşdü. Və bunu görən Həsən ibn Həsən ibn Əli, yəni İmam Həsənin oğlu Həsən, ona doğru bir daş atmış və onu bu əməlindən çəkindirmişdi. Bunu da İbn Əsakir öz tarixində 4-cü cild 217-ci səhifədə Həmçinin Abdurrazzaq Əl-Musənnəf kitabında 6694 nömrəli hədisində nəql etmişdi. Həmçinin İmam Muhammed Əl-Baqir rahimehullah vəsiyyət edərək demişdi ki, qəbrimi yerdən yüksək etməyin. Qəbrimi yerdən yüksək etməyin. Bunu Dulabi Əl-Kunə əsərində birinci cildində 134-cü səhifədə nəql etmişdi və bu kitab Əhl-i Sünnətin kitablarındandır. Yəni xulasa Əhl-i Sünnət təvhidə sarılmağı və təvhidin əsaslarını da Əhl-i Beytdən öyrənmişdi. Və mən artıq İmam Zeynul Abidindən, İmam Əlidən, İmam Muhammed Baqirdən, İmam Həsəndən bir neçə hədisi qeyd elədim. Hansı ki, bu hədislər əhl-i sünnətin kitablarında, bütün hədis kitablarında nəql olunmuşdur. Və onu bilmək lazımdır ki, şiyə kitablarında da qəbir üzərində qübbə və türbə tikmək, qəbrin üzərinə yazı yazmaq, qəbrə doğru və qəbir olan yerdə namaz qılmaq kimi şirkə vəsilə olan əməllərin haram olması barəsində əhl-i beytdən kifayət qədər hədislər nəql olunmuşdur. Qalır bu hədisləri qəbul etmək və bu hədislərlə əməl etmək. Məsələn, Mən la yahduru l-fəqih 1-ci cild 178-ci səhifə. Əl-İstibsar 1-ci cild 217-ci səhifə. Təhsibul Əhkam 1-ci cild 461-ci səhifə. Mustadrakul Vasail 2-ci cild 347-ci səhifə. Vasailu Şia 3-cü cild 202, 210 və 211-ci səhifələr. Həmçinin 235-ci səhifə. Həmçinin Vəsail-i Şiada 5-ci cild 158-ci səhifədən 161-ci səhifəyəcən. Həmçinin Biharul Anvarda 73-cü cild 159-cu səhifədə, 79-cu cild 20-ci səhifədə və 80-cı cild 313-cü səhifədə və sair kitablarda bu dediklərimi tapa bilərsiniz. Yəni, əhl-i sünnət əhl-i beytdən bunu öyrənib. Şirkdən uzaq durmağı və tovhidə sarılmağı. Və bu, vəhabilik də deyil. Və bunu Muhammed ibn Abdülvahhab ilə bağlamaq da xətadır. Bu elə Allah Rasulunun, onun əshabının və pak əhl-i beytinin yoludur. Amma siz indi baxın, məşhur şiyə alimi məclisi öz kitabında nə yazır? Biharul Anvar adlı kitabında 41-ci cilddə 26-cı səhifədə və ya 97-ci cild 134-cü səhifədə Kitabul Məzar bölümündə nə deyir? Deyir ki, qiblə namaz qılanın arxasında olsa da, qiblə namaz qılanın arxasında qalsa da, qəbrə doğru namaz qılmaq olar. Qəbrə doğru namaz qılmaq caizdir. Fikir verin bu şirkə və küfrə. Məclisi kitabının həmin yerində imamların qəbrini ziyarət etməyin qaydasını açıqlayaraq deyir. Deyir ki, İmam Hüseynin qəbrini ziyarət zamanı qəbrin baş tərəfində iki rəkət namaz qılırsan. Qəbrin baş tərəfində iki rükət namaz qılırsan. Birinci rəkətdə Fatihə və Yasin surələrini, ikinci rəkətdə isə Fatihə və Ər-Rəhman surələrini oxuyursan. Əgər istəsən, qəbrin arxasında da qıla bilərsən. Amma deyir, qəbrin baş tərəfində qılmaq daha əfsəldir. Bu iki rəkəti qıldıqdan sonra nə qədər istəsən, namaz qıla bilərsən. Daha sonra məclis deyir ki, həmin kitabında imamların qəbrini ziyarət etmək üçün əvvəlcədən necə qüsul almağı, ziyarətgahın qapısının önündə durub dua etməyi, o qapıya əl sürtməyi, o qapını öpməyi, ora necə daxil olmağı, qəbrə doğru necə namaz qılmağı və s. bu kimi şirk əməlləri öyrədir. Subhanallah. Daha şeytana nə qaldı? Onun vəzifəsini artıq məclisi gördü şiə alimləri imamların qəbirlərini ziyarət etməyin qaydalarına dair bu cür kitablar çox yazıblar. Və onlar bu kitabları yazanda bu kitabların adını adətən ziyarətnamə qoyurlar. Mən isə bu kitablara ziyarətnamə yox, şirknamə deyərdim. Çünki bu kitablar Muhammed ümmətinə şirkdən başqa heç nəyi öyrətmir. Böyük şia alimlərindən Xoyi, Xoyi Minhəcü Salihin kitabının 562-ci məsələsində 147-ci səhifəyə təsadüf edir. Orada deyir ki, imamların məşhədlərində, yəni məqbərələrində, yəni imamların qəbirlərinin olduğu yerdə namaz qılmaq müstəhəbdir. Hətta orada qılınan namazlar məscidlərdə qılınan namazlardan da əfsəldir. Və xoy sözünün davamında deyir ki, əlinin qəbri yanında qılınan namaz 200 min namaza bərabərdir. Əlinin qəbri yanında qılınan namaz 200 min namaza bərabərdir. Bunu xoy deyir Minhacü Salihin kitabında. Ümumiyyətlə, şiyələrin əhl-i beyt barədə olan etiqadlarını oxuyanda insanı dəhşət bürüdür. Məsələn, şiə alimlərinə görə İmam Hüseynin qəbrinin torpağını, palçığını yemək bütün dərdlər üçün dəva, bütün xəstəliklər üçün şəfadır. Məsələn, bu barədə Kitab-ül Kafidə 3-cü cild 378-ci səhifəyə Biharul Anvar 98-ci cild 118 129-131-ci səhifələrə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin Xomeyni Hukumatul İslamiyyə kitabının 75-ci səhifəsində deyir ki, bizim məzhəbin zəruriyyətlərindəndir ki, imamların dərəcəsinə heç bir mələk və heç bir peyğəmbər çıxa bilməz. Fikir verin. Hətta Ayətullah Zeynul Abidin Anvarul Vilayə adlı kitabında 440-cı səhifədə görün nə deyir. Deyir ki, məsum imamların içi də, çölü də təmizdir. Onların bövül, yəni sidikləri və qaitləri, yəni nəcisləri murdar sayılmır. Əksinə bunlar misk kimidir. Onların bövül və qaitlərini içən şəxsə Allah cəhənnəm odunu haram edər. Yəni kim? İmamların bövül və qayətləri ilə təbarruk etsə, bərəkətlənsə, ona Allah cəhənnəm odunu haram edər və ona cənnətə girmək vacib olar. Yaxşı eşyələr. Haradadır bəs sizin əhl-i beyti olan tabiçiliyiniz? Haradadır sizin tovhidə əsaslanan əhl-i beyt əqidəniz? Vallahi, şirkin böyük, kiçik, aşkar, gizli, elə bir növü yoxdur ki, sizdə olmasın. Budurmu əhl-i beytin yolu? Əgər budursa, belə yoldan biz Allaha sığınırıq. Xulasə, əhl-i sünnətin kitabları, Əlinin, Həsən və Hüseynin fəzilətləri və rəvayət etdikləri hədisləri və fətvaları ilə doldur. Ancaq biz onların məsum olduqlarını, onların qeybi bildiklərini, onların elmdə hər kəsdən üstün olub da, xilafətə hər kəsdən daha layiq olduqlarını söyləmirik. Said ibn Musayyəb, Alqamə, Qatadə, Mücahid, Hasanul Basri, Məqhul, Muhammed ibn Sirin, Salim ibn Abdullah kimi şəxsiyyətlər dində imam olduqları kimi, Əli ibn Hüseyn və Muhammed ibn Əli kimi şəxsiyyətlər də əhlüsünnət üçün dində hidayət rəhbərlərdir. Necə ki, əhlüsünnət alimi Əl-Mizzi Təhsibul Kəmalda Sufyan ibn Uyeynənin Zuhridən belə eşitdiyini nəql edir. Zuhri deyir ki, mən Qureyşin içərisində Əli ibn Hüseynlə, yəni İmam Zeynul Abidinlə daha fəzilətli bir şəxsi görmədim. Ancaq insanlardan bəziləri onlara, xüsusən də Cəfər ibn Muhammədə aid olmayan şeyləri ona nisbət etdilər. Hətta əbcəd hesabını, nəsəb və nucum, yəni ulduz elmini ona nisbət etdilər. Onun kimyəkar olduğunu belə söylədilər. Ancaq onun belə mənasız işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Cəfər ibn Muhamməd dövrünün böyük alimlərindən olmuş və atasından, həmçinin Qasım ibn Muhamməddən Urva ibn Zübeyrdən, Ata ibn Əbi Rabahdan, Zuhrdən və Nafidən və Muhammed ibni Munkadirdən və başqa bu kimi tanınmış alimlərdən elm almış və hədis rəvayət etmişdir. Məsələn, Buxarinin tarixinə 2-ci cildə 198-ci səhifəyə, həmçinin Əbu Naim Hilyatul Əvliya 3-cü cild 192-ci səhifəyə, həmçinin İmam Zəhəbinin Siyar kitabına 6-cı cild 255-ci səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Və əhl-i sünnət heç vaxt Yahya ibn Said, Şam ibn Urvə və Əbu Zinadın tabiçilik yönündən Cafər ibn Muhamməddən daha layiqli olduğunu söyləməz. Həmçinin onlar, yəni biz əhl-i sünnət, Zuhri, Yahya ibn Əbu Bakır və Həmmad ibn Əbi Sələmənin tabiçilik cəhətindən Muhammedul Baqirdən daha layiqli olduğunu da iddia etmirik. Yenə əhl-i sünnət Qasım ibn Muhammed, Urva ibn Zübeyrin və Səlim ibn Abdullahın elmdə Əli ibn Hüseynindən daha irəli olduğunu da demirik. Əksinə, biz əhl-i sünnət yuxarıda adlarını zikr etdiyimiz şəxsiyyətlərdən hər birinin sadiq doğru sözlü bir ravinin özlərindən rəvayət etdikləri hər bir mövzuda müsəlmanların imamı olduğuna etiqad edirik. Musa İbni Cafar haqqında da Abu Hatim müsəlman imamlarından bir imamdır demişdi. İbn Sad isə öz təbəqatında Musanın çox rəvayəti olmadığını söyləyir. Musa İbni Cafərdən sonraki imamlara gəldikdə isə iddia edildiyi qədər də onlardan elm alınmamışdı. Fətvalar da çox yoxdur. Ancaq sahib olduqları bir çox gözəl və yüksək əxlaqi keyfiyyətləri var. Əli ibn Musa da dəyəri, qədir qiyməti uca olan bir insan idi. Zamanında ondan daha alim olan Şafi və digər imamlar var idi. Ma'ruf, Əl-Kərhi və Əbu Süleyman Əd-Darani də onun zamanında yaşamış və ondan da daha zahid olan şəxsiyyətlər idi. Əgər müsəlmanlar İmam Malikin, Şafinin və Əhmədin əsərlərində gördükləri hədisləri Musa ibn Cəfərin, Əli ibn Musanın və Muhammed ibn Əlinin yanında olan hədislərdən daha çox görməsəydilər, bunları buraxıb da Malik, Şafi və Əhmədə yönəlməzdilər. Halbuki Musa ibn Cəfər ilə İmam Malik eyni dövrdə və eyni şəhərdə yaşamışdılar. Əhlibeytdən olan Haşim oğulları belə Musadan çox Malikdən elm alırdılar. Bu gün də əlimizdə İmam Malikin qələmə aldığı Əl-Muvatta əsəri mövcud olduğu halda Musa ibn Cəfərdən, onun atasından və oğullarından fiqhə və hədisə dair bir dənə də olsa əlimizdə əsər yoxdur. İmam Şafi də Məlikdən elm almış və Muvattanı ondan əzbərləmişdi. O da Haşimi oğullarından idi. O da əhl-i beytdən idi. Şafi öz qohumu olan Musa ibn Caferin, Əli ibn Musanın elmini və hədis rəvayətlərini Məlikin elmindən çox görsəydi, heç şübhəsiz onların yanına gedər və elmini onlardan alardı. İmam Əhməd rahiməhullah da Peyğəmbərə tabiçiliyi və əhl-i beytə olan sevgisi və əhl-i beyt düşmənlərinə qarşı olan nifrəti ilə tanınan bir şəxs idi. Onun əsərləri Məlikin Savrinin, Avzaynin, Leys ibn Sa'dın, Vəki' ibn Cərrahın, Yahya ibn Sa'din, Abdurrahman ibn Məhdinin və digər imamların rəvayətləri ilə dolu olmasına rəğbən Əli ibn Musanın, Muhammed ibn Əli və digərlərinin rəvayətlərindən bir şey yox idi onun kitabında. Əhməd bunların yanında istədiyi qədər elm görsəydi, başqalarından daha çox bunlara rəğbət göstərərdi. Bütün bunlar inkarı qeyri-mümkün olan həqiqətlərdir. Bu həqiqətlərə göz yuman isə haqqa arxa çevirmiş bir miskindir. Və bu dərsim ilə mən əhl-i sünnətin əhl-i beytə olan tabiçiliyini az da olsa göstərməyə çalışdım. Və bunu tarixi kitablar ilə həm əhl-i sünnətin həm şiə məzhəbinin kitabları ilə ispat etməyə səy göstərdim. Və kifayətdir ki, bu kitablara müraciət edilsin. Və növbəti dərslərdə şiyələrin əhli beytə tabiçiliyi ətrafında sizlə dərslərə davam edəcəm və doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.